Kas ir liturģija? Kur mēs svinam liturģiju? Kāpēc mēs svinam liturģiju? Klausies raidījumu liturģiskā vārnīca kopā ar priesteri Kārli Miķelsonu. Slavēts Jēzus Kristus šajā ceturtdienas pēcpusdienā atkal tiekamies uz raidījumu par eh, liturģiju, kurā turpinām runāt par svētās mises centrālo daļu, vissvētāko eh, brīdi, kas ir eh, euharistiskā lūkšana. Jau divas reizes veltījām šim svētās mises brīdim mūsu raidījumu, vai arī vienreiz pirms tam, bet katrā ziņā šodien varam vairāk ieskatīties uz uh, jau konkrētiem lūkšanu tekstiem un uh, jau tām uh, noteiktām liturģiskajām lūkšanām, kuras ir vainu nākušas no jau mūsu kristietības senatnes, kā tas ir pirmās evharistiskās lūkšanas gadījumā, jeb Romas kanona gadījumā, vai arī uh, jaunas kompozīcijas, kuras balstās arī uz tradīciju, bet ir izveidotas pēc liturģiskās reformas. Romas kanons, tas no 4. gada, no 4. gadsimta ir um, veidojies, iespējams uh, jau ir pat uh, kādi sanāki slāņi uh, šajai senajai un ļoti cienījamai lūkšanai, Uh, un uh, faktiski no 6. gadsimta uh, tā līdz pat 20. gadsimta otrajai pusē saglabājās nemainīga vai arī ar pavisam nelielām izmaiņām. Ko mēs zinām par šo Romas kanonu, euharistisko lūkšanu, kuru rietumos Eh, vispirms jau Romā, bet tad arī pakāpeniski visā pārējā latīņu eh, valodā runājošajā, bet arī eh, latīņu valodā lūdzošajā baznīcā izmantoja, tad nevaram nosaukt kādu vienu konkrētu autoru, kā tas ir lielākajai daļai no liturģiskiem tekstiem. Bet kāds no pāvestiem, piemēram, pāvīs, pāvests Vigīlijas 6. gadsimtā saka, ka šī lūkšana nāk no apustuļu laikiem. Tādā mērā parādot, cik tā ir cienījama, bet vēsturiski, protams, nevaram to apgalvot. Savukārt, svētais Gregors Lielais gadsimtu vēlāk norāda, ka tā ir kāda zinoša cilvēka sarakstīta, scholastikus. Viņš norāda, ka kāds, kurš labi orientējās šādās baznīcas tekstos un tradīcijās. Daudzi svarīgi elementi jau parādās tomēr arī citos fragmentos, kā piemēram Ambrozija, baznīcas tēvs Svētā Ambrozija no Milānas uh, traktātā par sakramentiem, viņš jau citē vairākus kanonu daļas, piemēram, iestādīšanas vārdus, tā sauc no anamnēzieb Eh, to brīdi evharistiskajā lūkšanā, kad mēs pieminam arī pārējos Kristus noslēpums, kā augšām celšanos un debesīs uzkāpšanu, un uh, arī jau piemin Abela un Abrahama, kā arī Melchisedeka upuri, vecās derības tēli, kuri ir piepildīti jaunajā derībā, Kristus upurī un kuri tiek pieminēti Romas kanonā. Tātad uh, jau ir eh, redzams, ka ir eh, zināms eh, slānis no šīs senās lūkšanas pastāvējis Ambrozija laikā 4. gadsimtā, bet 4. gadsimta beigās, bet senākie lūkšanu teksti pilnā formātā mums ir tikai sākot no 8. gadsimta nav bijis visticamāk viens autors šai lūkšanai, un tā ir tāda kā, varētu teikt, mozaīka, kurā ir šo dažu gadsimtu laikā, kopš tā ir nostabilizējusies, veidojusies no 4. līdz 6. gadsimtam, tad šajā struktūrā var redzēt, ka tās ir lūkšanas, kuras ir pievienotas vienu otrai, Eh, un eh, kuras nav sarakstījis viens cilvēks, bet gan ir apkopojis un tās ir eh, sastādījis tā, lai būtu noteikta kārtība šajā lūkšanu secībam. Un interesanti arī pētot senos manuskriptus, var redzēt, ka šie vārdi, ar kuriem turpinās, uh, sva, turpinās šī lūkšana pēc sanktus, jeb pēc svēts dziedājuma, uh, sākās ar lielo burtu T, T igitur, kas nozīmē, nu kā romiešu retorikā, tevi viržāsirdīgais tēvs, un šis lielais T burts tika uh, sākotnēji tad īpaši izcelts, jo tas atgādina krusta formu un pakāpeniski to pārveidoja par krustu, par krustās izto attēlu, kurš tika tad uh, atdalīts no pārējā teksta un ievietots pirms šīs euharistiskās lūkšanas daļas, uh, jo jau iepriekšējā reizē runājam, ka uh, sākotnē evharistiskā lūkšana sākās ar uh, prefāciju, jeb ar šo uh, priesteru un tautas dialogu, uh, Dievs kungs, lai ir ar jums, kungs, uz augšu sirdis, un pateiksimies kungam mūsu Dievam. Tātad evharistiskā lūkšana, kas tā ir pēc savas būtības, kā pateicības lūkšana, kuras laikā mēs pieminam Kristus upuri, kuras laikā notiek arī konsekrācija – maize un vīns kļūst par Kristus miesu un asinīm, lai mēs varētu to pieņemt svētajā komunijā, tad šī pateicības lūkšana pirmām kārtām uh, uh, sākas jau ar šo dialogu un ar šo pateicības dziedājumu, kas ir prefācija, kas savukārt pāriet slavas un pielūksmes dziedājumā, kas ir sanktus, kurā mēs kopā ar eņģeļiem uh, slavējam eh, svēto, trīsreiz, trīskārt svēto Dievu. Bet pēc tam, kad ir eh, noslēdzies šis dziedājums, tad uh, turpinās šī euhristiskā liturģija, un uh, tad šīs ir tas brīdis, kurā uh, Romas kanonā uh, tad sākās ar šo lielo tēburtu, te igitur, tevi, vižāsirīgais tēvs. Un uh, šī uh, vizuāli arī vismaz arī misālies vēl joprojām un katrā ziņā vismaz līdz liturģiskajai reformai šajā vietā pirms tika turpināts Romas kanons, bija zīmējums ikona ar Kristu krustā sisto, kuram līdzās ir Marija un Jāzeps, bet vēsturiski tas ir uh, attīstījies no šī lielā tēburta. Tas, ka mēs mūsdienās varam redzēt, bet arī dzirdēt un saprast, ko saka šajā liturģiskajā lūkšanā, atkal, atkal atkārtoju, ir kaut kas jauns, jo priesteris pirms reformas lūdzās šo lūkšanu pusbalsī, tā ka ticīgie nevarēja dzirdēt, ko viņš saka. Un, eh, ja būtu dzirdējuši, visticamāk, nebūtu arī daudz sapratuši no šīs eh, ļoti skaistās, svinīgās, bet arī diezgan eh, specifiskās latīņu valodas, kura nebija arī tā uzreiz izprotama vai katrā ziņā atšķīrās arī no tās latīņu valodas, kurā runāja uh, Romā 4. gadsimtā tā nebija sarunvaloda, bet gan īpaši uh, svinīga, īpaši pārdomāta un uh, ar tādiem uh, poetiskiem vai arī īpaši paceltiem izteicieniem. Tajā apvienojās gan uh, Romas latīņu valodas uh, Eh, retoriskās tradīcijas, atkārtojot, piemēram, vienu un to pašu domu, izsakot to ar trīs dažādiem vārdiem, kas latviešu valodas tulkojumā eh, nav tik labi uztverams. Un eh, tā arī, piemēram, vai arī dublējot, piemēram, izsakot vienu domu divos vārdos, tādā veidā uzsvarot kādu domu. Katrā ziņā nav mums šīs tikšanās reizes eh, nolūks eh, pētīt latīņu valodas eh, skaisto un seno vēsturi un tās izteiksmīgumu, bet gan drīzāk iedziļināties tajā saturā, ko pauž šī lūkšana, bet jāatgādina, ka to, ka mēs nonākam pie šī satura, ka mēs varam šo saturu dzirdēt, gan burtiski dzirdēt, saklausīt, ko saka priesteris, gan arī sekot tam līdz tautas valodā, tā ir lituriskās reformas tad jauna, jaunievedums. Tas, ka šī lūkšana tika izteikta pusbalsī, kā to varēja vien vērot ticīgie, tas lielā mērā ietekmēja arī to, ka šīs lūkšanas laikā bija dažādi žesti, dažādas darbības, ar, kuriem, ar kurām priesteris, varētu teikt, uzsvēra un komentēja uh, to, ko viņš lūdzās, uh, bet uh, par to pēc nelielas muzikālas pauzes nāca svētais gars, Veni Sankti Spiritus, Romas kanonā, patiesībā atšķirībā no austrumu liturģijām, netiek burtiski piesaukts svētais gars, uh, bet jaunajās liturģiskajās, euharistiskajās lūkšanās ir šī saucamā epiklēzija, svētā gara piesaukšana. Tāpēc atbilstoši, ka mēs noklausamies arī šo kompozīciju. Demis actus spiritus, Sankti Spiritus nāca svētais gars, bet uh, kādā veidā uh, izpaužās uh, šī svētā gara piesaukšana euharistiskajā lūkšanā, zinām, uh, šis pazīstamais žests, kurā priesteris ir izstiepis rokas pāri upur dāvanām, kā svētā gara piesaukšanas žests, bet uh, šajā Romas kanonā, pirmajā un e, e, senajā evharistiskajā lūkšanā, kas tika izmantota svētās mises e, svinēšanā, patiesībā tāda svētā gara piesaukšana burtiskā veidā izsakot šo lūgumu, lai tas ir svētais gars, kurš nāk, nebija. Tas ir zināmā mērā saistīts ar to, ka šī lūkšana ir ļoti sena un ka vēl nebija tādā veidā attīstījusies teoloģija, kas savukārt austrumos dažādu teoloģisku disputu rezultātā bija, varam teikt, vairāk attīstīta un, ja salīdzinām ar, piemēram, Bizantijas Jāņa Hrizastomu vai arī Bazīlija eh, euharistiskajām lūkšanām, anaforām, tad tur lielāk uzsvar ir eh, svētās trīsvienības darbs eh, un arī svētā gara darbs, ka tā ir svētā trīsvienība, kura darbojās, kura ir galvenais liturģijas veicējs, bet, protams, šī patiesība tiek izdzīvot arī Romas liturģijā ar eh, to neatšķirās mūsu liturģijas, bet gan eh, šie formulējumi vai teksti, ar kādiem eh, šī patiesība tika izteikta, tad Romas kanonā neparādījās tādā burtiskā veidā. Tātad šī svētā gara nonākšana drīzāk izpaudās caur žestiem, piemēram tas, ka priesteris ir pats noliecies uh, pāri uh, upur dāvanām vai kad uh, ir uh, šī viņa uh, pirms un pēc konsekrācijas uh, uh, godbība pret, pret uh, Kristus miesu un asinīm. Bet ne tikai šie žesti, bet uh, arī uh, kādreiz Romas kanonā bija ļoti daudz krusta zīmju, kuras izpildīja eh, gan priesteris pāri par upurdāvanām maizi un vīnu, eh, gan arī pats pār sevi, apmēram 25 krusta zīmes, no kurām tagad saglabātas ir tikai divas vienu reizi eh, sākumā pāri upurdāvanām un vienreiz priesteris krustās pats pieminot svētību, kuru lūdz no debesīm. Bet uh, šīs krusta zīmes, uh, viņas bija tās, kuras cilvēki, kuri nedzirdēja tekstu, savukārt varēja redzēt. Un uh, tas no vienas puses ir kā tāds arī retorisks līdzeklis, pastiprinot tos vārdus, bet no otras puses arī paskaidroja viņus. Piemēram, katru reizi, kad tika lūgta svētība, pieminiet šis vārds svētīt, tad tika veikta krusta zīme ar roku vai arī ar jau svētajām lietām, kā hostiju vai patēnu vai biķeri. Un līdzīgi arī tad, kad tika pieminēts altārs, tad altārs tika noskūpstīts. Vēl arī citus žestus uh, izpildam vēl joprojām šajā senākajā euharistiskajā lūkšanā mūsu Romas tradīcijā, Romas kanonā, proti tajā brīdī, kad priesteris atkārto šos vārdus, ka Jēzus pacēla acis uz debesīm, tādā veidā gan norādot, ka Jēzus lūdzās, gan ka viņš bija vienots ar savu debesu tēvu, tad arī priesteris paceļa acis uz debesīm, šī Romas kanona laikā šīs žests ir saglabāts arī tagad. Vai arī, kad eh, priesteris uh, izsaka uh, to, ka lūgumu pēc žēlsirdības, lai Dievs ir mums, grēciniekiem, žēlīgs, viņš sit sev krūtīs. Un uh, jau minēja, kad lūdz no debesim žēlistību un svētību, priesteris pārmet sev krustazīmi. Uh, Viduslaikos bija vēl vairāk šādu žestu, kas pavadīja, ja paskaidroja vārdus, kurus ticīgie nedzirdēja, bet kurus tad varēja redzēt, piemēram, priesteris, kad pieminēja Kristus ciešanas, varēja iztiept krustā rokas. Tas ilgi saglabājās arī kā tradīcija dažādās, dažādos ordeņos, arī ordeņiem bija sava liturģija, piemēram, Dominikāņu ordenī bija arī savas liturģiskās tradīcijas, un tajā ļoti ilgi saglabājās tieši šīs izstieptās rokas pēc konsekrācijas, norādot uz Kristus ciešanām. Bet atradīsim arī dažādas uh, citas tradīcijas, kā piemēram, tad, kad piemin Jēzus nokāpšanu debesīs, ka priesteris nolaiž ne, nokāpšanu ellē, noka, nolaiž rokas uz zemi, tad, kad piemin Kristus uzkāpšanu debesīs, paceļ rokas augstāk. Tādā veidā, kā mm, skaidrojot un uzsverot to, uh, ko viņš uh, šajā brīdī izsaka. Bet uh, vēl citi redzami elementi ir uh, evharistiskās lūkšanas laikā. Tiek nestas arī lāpas, lampas, jeb visbiežāk jau uh, sveces, no divām līdz septiņām, septiņas, ja biskaps svin uh, misi, tad uh, tiek nestas gaismas, šīs uh, uh, pagodinājuma zīmes, uh, kā arī izmantots vīraks, lai parādītu uh, godbību pret to, kas notiek šajā brīdī uz altāra, pret uh, Kristu, kurš uh, nāk un ir klātesošs zem maizes un vīna zīmēm. Tāpat, protams, jau no 13. gadsimta un vēlāk mm, tiek pacelts biķeris un pacelta patēna – kas nebija pazīstams, savukārt šis žests šajā vietā uzreiz pēc konsekrācijas pirmajā tūkstošgadē, bet kas ienāca mūsu latīņu Romas tradīcijā. Bet par to nedaudz vēlāk, vai iespējams kādā no nākamajām mūsu tikšanās reizēm. Šodien mēs runājam par uh, Eh, gan verbālo, gan drīzāk jau neverbālo uh, komunikāciju, kādu redzam uh, svētās mises centrālajā daļā evharistiskajā lūkšanā, un šodien pieskāramies vien Romas kanonam, šai senākajai evharistiskajai lūkšanai. Tā pēc liturģiskās reformas – ir piedzīvojusi vien nelielas izmaiņas, proti uh, tajā ir ietverts uh, šis uh, mūsu ticības apliecinājums īsā formulējumā pēc konsekrācijas, proti tad, kad priesteris paceļ, ir, ir konsekrējis gan maizi, gan vīnu, uh, tad viņš izsaka vārdus lūk ticības noslēpums. Šie vārdi kādreiz bija pievienoti tiem tekstiem, kas tika izmantoti konsekrēšanai, vīna konsekrēšanai, bet tagad savukārt priesteris tos saka visiem ticīgajiem, un mēs varam atbildēt trijos veidos. Tas kuru mēs izsakām visbiežāk, ir mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Šie vārdi atsaucās uz Pāvila vēstulē korintiešiem, kur viņš raksta, cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet kunga nāvi, ja kams viņš nāks. Uh, bet ir vēl divi citi veidi, kā atbildēt uz šo uh, priesteru uh, izsaucienu, proti, cik reiz ēdīsim šo maizi un dzersim biķeri, mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, līdz pat tavai atnākšanai, kas izsaka būtībā to pašu domu, vai arī atpestī pasaules pestītāju, kas ar savu nāvi un augšām celšanos mūs atbrīvoja no grēkiem. Mūsu draudzies gan visbiežāk mēs izmantojam šo pirmo variantu, uh, kuru bieži vien varam atbildēt arī dziedot. Ja mēs salīdzinam evharistisko lūkšanu, šo seno Romas kanonu ar pārējām evharistiskajām lūkšanām, kas ir radušās pēc liturgiskās reformas, mēs redzētu, ka ir noteiktas līdzības, bet uh, ir arī struktūra ziņā kādas atšķirības uh, un uh, ka tās ir arī atšķirīgas pēc garuma, uh, bet uh, uh, vairāk par jau pašu Romas kanonu un pārējo euharistisko lūkšanu uzbūvi pēc muzikālas pauzes. atgriežoties pie euharistiskās lūkšanas, tad uh, minēju, ka bija viena vienīga ilgus gadsimtus Romas latīņu tradīcijā, proti Romas kanons, un uh, patiesībā arī daudziem uh, nelikās, ka kādreiz varētu mūsu tradīcijā būt vēl kāda cita. Savukārt liturģiskās reformas šajā procesā tika izteiktas arī domas, vai nevarētu mainīt, vai nevarētu pārveidot nedaudz šo seno lūkšanu, ņemot vērā arī to, ka tagad tā bija paredzēta arī dzirdēšanai, ka liturģiskās reformas viena no pamat eh, domām, pamat uzstādījumiem ir tas, lai ticīgie ņemtu aktīvu dalību liturģijā, kas nenozīmē, ka viņi uh, dara to pašu, ko priesteris, vai ka viņiem ir uh, kaut kādā veidā uh, vienmēr jāiesaistās aktīvā tas ir eh, burtiskā veidā, bet gan eh, aktīvi eh, tas nozīmē, ka viņi attiecina liturģisko darbību uz sevi un priekšnoteikums būtu arī tas, lai viņi dzird šos vārdus un lai priesteris viņu vārdā to izteiktu, lai viņi varētu arī saprast tos vārdus, kas tiek izteikti. Uh, Un eh, šādā ziņā tad eh, šis Romas kanons ar savu sanatnīgo eh, ļoti skaisto, bet arī nedaudz uh, sarežģīto uzpūvi uh, nelikās kā uh, vienmēr piemērots uh, cilvēku uztverei. Un uh, tāpēc uh, tika nolemts izveidot vēl arī citas euharistiskās lūkšanas. Proti, uh, mums ir uh, vēl trīs, tas nozīmē ir četras kopā evharistiskās lūkšanas, kuras priesteri var izmantot um, diezgan brīvi, uh, bet uh, vēl ir arī vairākas citas, uh, kuras var izmantot noteiktos brīžos, noteiktos gadījumos. Un ticīgie, tas ir praksē ir parādījies, ka šīs eh, jaunās euharistiskās lūkšanas, cevišķi otrā un trešā, tad ir eh, visbiežāk eh, izmantotās. Tās ir tās, kuras mēs gan ikdienā, gan arī bieži vien svētkos dzirdam savukārt Romas kanons, šī vissanākā un arī visgarākā no šīm euharistiskajām lūkšanām tiek ieteikts, ka tu izmantotu Eh, lielos svētkos vai arī tajās piemiņas dienās, kurās tiek pieminēti eh, svētie, eh, kas ir nosaukti vārdos šajā Romas kanonā, bet uh, tomēr biežāk mēs ikdienā dzirdam otro un trešo evharistisko lūkšanu, kura ir tad uh, uh, ar šo mums pazīstamo struktūru, kas vien nedaudz atšķirās no Romas kanona. Proti, visām evharistiskajām lūkšanām kopīgs ir tas, ka viņas sākās ar prefāciju, par kuru jau runājām, un ka pēc tam seko sanktus, jeb svēts ciedājums, tas nemainās, un tas ir jebkurā evharistiskajā lūkšanā. Uh, Un uh, savukārt atšķirās tas, ka Romas kanonā pēc tam uh, sekoja vēl uh, gan lūkšana, lai Dievs pieņem šo upuri, gan arī aizlūgumi jau par baznīcu, kas savukārt jaunajās euharistiskajās lūkšanās sekojot arī austrumu baznīcas uh, tradīcijai, tad šī aizlūgumi par baznīcu savukārt ir vēlāk pēc konsekrācijas. Tātad jaunajās evharistiskajās lūkšanās tad seko epiklēze, jeb svētā gara piesaukšana pār dāvanām, pirmām kārtām, lai svētā gara spēkā tās kļūtu mums par miesu un asinīm, bet uh, ir arī otrā epiklēze, otrā svētā gara piesaukšana, kurā lūdzam, lai viņš pārveido arī mūsu pašus kas pieņemsim Kristus miesu un asins. Tad uh, nemainīga un centrāla daļa mūsu uh, Romas tradīcijā gan pirms reformas, gan arī pēc reformas, jo tāda ir mūsu arī teoloģiskā, dogmatiskā izpratne par uh, svēto misiju, kā tie ir iestādījuma vārdi, jeb tie vārdi, uh, kurus mēs atkārtojam, kurus izteica Jēzus pēdējo vakariņu laikā, ņemiet un ēdiet, ņemiet un dzeriet. Un uh, tie ir vienādi visās uh, mūsu latīņu rita uh, euharistiskajās lūkšanās, uh, ja sagatavojošie vārdi var nedaudz atšķirties, tad šie vārdi, uh, kuri uh, atkārto Kristus eh, veikto pēdējo vakaņu laikā, tad ir nemainīgi visās evharistiskajās lūkšanās. Pēc tam eh, seko tā saucamā anamnēzija, eh, piemiņa, atcerēšanās, mēs atceramies par arī pāriem Kristus noslēpumiem, viņa darbiem, viņa nokāpšanu de, mirušo valstībā, viņa uzkāpšanu debesīs, uh, viņa otrreizējo atnākšanu. Jā, liturģija ir laiks, kurā mēs varam atcerēties jau vēl kaut ko tādu, kas ir tikai uh, priekšā, vēl tikai sagaidāms, jo liturģijā mēs nonākam uh, dieva laikā, jeb kas ir uh, uh, jau ārpus laika un ticībā un cerībā mēs jau nobaudam kaut ko no tā kas vēl vēsturiski tikai piepildīsies. Un tad sako upuru lūkšana, jeb pēc konsekrācijas, pēc tam, kad ir noticis šis uh, maizes un vīna pārveidošanās, jeb kad uh, Kristus ir uh, bijis tik pazemīgs, lai nāktu pie mums zem šīm vienkāršajām zīmēm, tad šis upuris Kristus kalvārijas, Kristus Golgātas kalna upuris tiek pienests tēvam kopā ar mums pašiem, kopā ar baznīcu, kas esam viņa miesa. Līdz ar to, protams, svētajā misē mēs svinam Kristus upura piemiņu, un mēs nonākam gan pēdējo vakariņu laikā kopā ar mācekļiem, redzam, kā caur priesteru rokām īstenojās tas pats ko piedzīvoja apustuļi pēdējo vakariņu laikā un ko darīja Jēzus, kā savu ciešanu piemiņai viņš iestādīja šo euharistisko upuri, euharistisko maizes un vīnas svinēšanu, bet vienlaicīgi esam arī liecinieki Golgātas upurim. Tas nozīmē, esam kopā ar Jēzu arī Golgātā zem viņa krusta, redzam, ka viņš uh, dāvā pats sevi debesu tēvam par mums, par mani, par tevi, par uh, katru cilvēku. Un uh, tas ir svētās mises noslēpums. Tas ir šis ticības noslēpums, kur mēs pēc tam apliecinām, ka mēs vēstīsim par to un uh, apliecināsim uh, ar savu dzīvi līdz pat kunga atnākšanai, uh, un uh, tā ir uh, mūsu svētās mises, tā ir liela privilēģija atrasties kopā ar Jēzu un ļaut, lai viņš pievieno mūs pašus savam upurim tēvam, savam mīlestības upurim, un caur to pārveido arī mūsu. Un eh, tad eh, pēc eh, šīs uzupurēšanas akta tad sako arī aizlūgumi par baznīcu, par pieminot visus svētos un uzticot Dievam arī konkrētu cilvēku vajadzības, bet noslēdzās vienādi visas eukaristiskās lūkšanas ar doksoloģiju, jeb Dieva slavēšanu, kuru caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā mēs Dievam visvarenajam tēvam svētā gara vienībā pienesam un kuru ticīgie apliecina izsakot savu Āmen. Pavisam ātri pārskrējām pāri šiem uh, būtiskajiem, svarīgajiem euhristiskās lūkšanas elementiem, bet katrā no euharistiskajām lūkšanām tas ir izteikts, šī pati nemainīgā doma ir izteikta ar nedaudz citiem vārdiem, savukārt Romas kanonā aizlūgumi par baznīcu un arī par dzīvajiem savukārt atrodas pirms konsekrācijas un uh, tāpat aizlūgumi par mirušajiem savukārt pēc konsekrācijas, un vēl ir kādi papildus elementi lūkšanas, kuras ir raksturīgas tikai Romas kanonam, kuras nav pārējās jaunajās liturģiskajās lūkšanās. Iespējams, ka par to nedaudz vairāk nākamajā tikšanās reizē – bet uh, lai tas būtu uh, Romas kanons senais vai arī tās būtu jaunās liturģiskās lūkšanas, tas, kas notiek katrā svētajā misē, kas notiek šīs euharistiskās lūkšanas laikā, ir uh, tas pats. Mēs kļūstam Kristus upura dalībnieki. Mēs uh, kļūstam klātesoši pēdējo vakariņu telpā, mēs kļūstam klātesoši Golgātas kalnā, un uh, šis upuris, pateicoties kristības sakramentam, iekļauj un pārveido mūs pašus, tā ka mēs spējam arī mīlestībā dāvāt sevi debesu tēvam caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, un uh, spējam, un tad pieņemam un savienojamies ar Kristu svētajā komunijā. Lai noslēdzam šodien ar uh, uh, kādu dziedājumu, kas izsaka ticību šim uh, brīnumam, šai ticības patiesībai par to, ka tas ir patiesais Kristus, viņa patiesā miesa, kas ir klātesoša svētajā misē Ave verum corpus natum ex Maria Virgine – esi sveicināts patiesais, patiesā miesa, kas dzīmusi no jaunavas Marijas Mocerta uh, kompozīcijā un uz tikšanos nākamajā reizē. Thank you. klausījies raidījumu Liturģiskā vārnīca, kas ir iespējama pateicoties taviem ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā reizē!